الم نشرح لك صدرك آیا ما سینه تو را باز نکردیم منظور باز کردن سینه یعنی در سینه تو علم و حلم و دانش و آگاهی نسبت به دین آیا ما ننهادیم نگذاشتیم و وضعنا عنك وزرک و گذاشتیم از تو از دوش تو گذاشتیم وزرک یعنی اون زلات را منظور از وزر گناه اون زلات انبیا هستند لغزشات قبلا ما درباره مسئله عصمت عرض کردیم خدمت شما اون زلاتی که برای پیغمبر واقعا سنگین بودند الذي انقض ظهرك بالفرض اگر بود کمر شما رو میشکست ولی خدای تعالی اونها را از شما دور کرد خیال شما را راحت کرد جمع کرد که هیچ مشکلی برای شما نیست قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ورفعنا لك ذكرك وهمچین ما ذكر ترى نام نامی تو را بلند کردیم هر جا ذکر من پروردگار باشد ذکر شما هست هر جا یاد من باشد یاد شما هست اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله عبدالله بن عباس رضی الله عنهما در رابطه با رفعنا لك ذکرک میفرماید عن ابن عباس رضی الله عنهما قال يقول لا ذکرت الا ذکرت من خدا ذکر نمیشم یاد نمیشم مگر شما هم یاد میشید کجا الا ذکرت معیه فی الاذان والاقامه والتشهد ويوم الجمعة على المنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم العرفة عند الجمار وعلى السفا والمروة وفي خطبة النكاء وفي مشارق الأرض ومغاربها هر جا که ذکر توحید هست اونجا ذکر رسالت هست هر جا اشهد ان لا اله الا الله هست اونجا اشهد ان محمد رسول الله هست پس و رفعنا ذکرک این جایگاه را ما برای تو عنایت کردیم لذا شما ببینید چه لطفی خدا بر شما کرد بعد از هر سختی آسانی هست فانما مع العسر یسرا ان مع العسر پس همراه با هر سختی آسانی هست این برای آن حضرت صلی الله علیه وسلم است و همچنین برای مسلمانان ان مع العسر یسرا مخصوص پیامبر نیست همه اهل ایمان است همراه با هر سختی هر مشکل هر زحمتی آسانی هست فراخی هست فاذا فرغت فانصب و الى ربك فرغب لذا هر وقتی که شما فارغ شدی فارغ شدی از چی فارغ شدی بسیاری از علما معتقدند از دعوت الى الحق فارغ شدی از دعوت الى التوحید فارغ شدی اون وقت فنسب در عبادت خودت را خسته کن نسب به چی میگند؟ به خستگی میگویند فنسب تفسیر مدارک نوشته فاذا فرقت من دعوت الخلق فاجتهد فی عبادت الرب هر وقتی که از دعوت مردم فارغ شدی در عبادت خالق در عبادت رب تلاش کن فنسب یعنی خودت را به زحمت بنداز خودت را خسته کن فجتهد فی العباده و الى ربک فرغب و به سوی ربت رغبت کن به سوی رب ربت رغبت کن یعنی چه بعضی گفته یعنی بلغ ما انزل الیک من ربک هر که پیام رب هست به مردم برسن اما بعضی گفتن نه چون بعد از عبادت هست فرغب از نظر دعا یعنی بعد از عبادت دعا کن یکی از اوقات اجابت دعا بعد از عبادت است رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بعد از پایان نماز دوبر صلات در پایان نماز دعا مستجاب میشه دعا قبول میشه چون که پایان عبادت است هر عبادتی که انسان انجام میده البته بدون التزام بعد از اون دعا بکند الله عزوجل دعای او را اجابت میکنه بسیاری از علما از اینجا استدلال گرفتند و استنباط گرفتند بر جواز دعا بعد فرائض و بر مشروعیت و تشویق البته دعا به صورت اجتماعی ثابت نیست که یکی دعا بکند و بقیه همه آمین بگویند بعد از فرائض به صورت التزام اما یکی از بهترین مواقع اجابت دعا بعد از نماز هست که انسان نماز که میخواند دعا بکند بعضی همین گفتن که فنسب در عبادت خودت را خوب خسته کن خوب عبادت به جا بیار و الى ربک فرغب و بعد از عبادت به سوی ربت راغب باش یعنی از پروردگار بخوا از پروردگار بطلب الله تعالی بهت عنایت میفرماید